Dice, ey, esto no lo quiero yo, lo que quieren todos. Dice, mesa, ey, gang. Dice, piloteando el maquinón, contando dinero con toda mi banda subiendo en el avión. Quiero un par de ceros, salimos a buscarlo a todo pulmón. Andamos guerreros, Plotando botellas por el callejón. Ey, piloteando el maquinón. Ey, piloteando el maquinón. Wow. Amigos sinceros que con la toma si pinta el garrón. Ey, con mis compañeros pasamos trabajo, pecho y corazón. Ey, en modo guerrero, Plotando botellas por el callejón. Ey, piloteando el maquinón. Ey, le mando fuego pa'l blon. Ey, ahora miro para el cielo, le pido a lo que quiero y tiro el humo del blon. Buscamos el dinero, pero el respeto primero y lo gano por montón. Wow, wow. Estábamos en el callejón, soñando con Louis Vuitton, ahora cosemos un millón. Quería tener un par de pacas como Arca, a mí la mano me pica un montón. Y ahora piloteando el maquinón Con un piquete de toro en tontón Yo no me doblo aunque pongan presión Me muevo callado, nunca digo con. Tenemos bien todo el pantalón Acostumbrado a sacarla con ron Muchas traiciones por buen corazón Por eso ahora nadie le atiende en morfón cuatro más Ahora llegan la botellas y logramos era a el parizón, ey. Hago negocio mis socios contando los verdes dentro el maquinón, Todo fue con pico y pala y con solo una bala dentro del cañón, ey. Pisando fuerte en el barrio, en el escenario siendo un maratón, Quiero solo Louis Butón, plata a mi gente, la chupa la fame, ey. Ay, por fumar también muero, leyenda como si fuera Kurt Cobain, Si me llama y no respondo, yo vivo gozándome pa' en mi chain, Antes sonando en el barrio, desde el barrio, vamos para el ley, ey, ey, ey, ey. Vivo en un ambiente calito, con ese culo yo estoy ligado, pura sustancia para el ligado. ¿Quieres problemas, negro? Dímelo. Fumo la nave, nunca cazulón. Mami, vamos para el barrio, pero antes lo hicimos siempre dentro del maquinón. Ahora mismo voy tenor Y la presión se siente Desde lo alto hasta el calentón Le reparto amor a mi gente Vamos a estar en el mar Porque inventen lo que inventen Cociamos en vida pa' no morir bro El sudor lo tengo en la frente Piloteando el maquinón Contando dinero con toda mi onda subiendo en el avión Quiero un par de ceros, salimos a buscarlo a todo pulmón Andamos guerreros Plotando botellas por el callejón, ey, piloteando el maquinón, ey, piloteando el maquinón, wow. Amigos sinceros que van con la toma si pinta el garrón, ey. Con mis compañeros pasamos trabajo, pecho y corazón, ey. En modo guerrero, Plotando botellas por el callejón, ey. Piloteando el maquinón, ey. Le mando fuego pa'l bron, Rory Molina, esto es un abuso. Rodri, wow, wow. mesa. En China fue que la puso, Piloteando el maquinón, como le mando fuego perlón, Wow, aguantando la presión. Y. Mesa.